purista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen hei hei hei suu oli vehnäsellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo hiestä laitaa. Salvili puttu supput, tapput, häppyli tipput hiljalleen. Hieman äiti tammaarissa virsiä veisata huijutti, kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuhiutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kalaskoo laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tippu, hiljalleen. Hilipate, hilipate, hilipate, hilla, hilipate, hilipate, hilipampa. Jali tuli jalla, tali tuli jalla, tili tuli, tili tuli, tili tantaa. Vali tuli jallaa, tili tuli tallaa, talla, hali tuli tili tali allati allan tili tali tali tali heli Rimpati ralla, ripi rapi ralla, rumpati rumpa ripi rampu. Jakka rikka rippari lapalan, tuli tuli lallan tivirantu. Jatsa tsappari dikkari lallan, tikkari dillan tikstandulla, dipi dapi dalla, ruppati rupi ranku rikankukka ja kirikanku. Ratsa tsa ja ripi dapi dilla, tellan doa, pari pari pari, pari piri piri piri, stentellan What is that little last day land over daga daga daga do do day Siellä oli lystiä soitoja jälkeen sain minä kerran sytkyteek. Teko mäntini ämmä se riiteli ja Ieva jo alakon nyhkyteek. Minä sanoin Ievalle mitäpä se haittaa laskema vielä hilahiasta laitaan. Salivili puttu putta putä pytti put reiälle. Muorille sanoi, jota tukkee suusien ruppesin tervetäs stakkoomaan. Tervenä pääset, kun korjoo luusia, määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys, haittako akkoja muhkii lähiöstä laitaa. Salivili, puttu, putta, putä, pytty hiljalleen. Sen minä sanoin, jotta purra pitää ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä ittävä, minä en luovu ievasta. Sillä ei tätä poikoo kainuun saittaa, sillä kata hiasta laitaa. Salivili hipput tupput tappu täppyt tipput hiljalleen.